umuntu agaheza agasinzikara ibyo mwarabikurikiye mu makuru twabashikirije aho ngo abantu basabwa kujya bakoresha imiti bandikiwe na muganga kugira ngo birinde kuyikoresha nabi nayo mu guhihuje rw'agati na muntu ubona ko inyamiramabizi tabira amategeko ajyanye no kubahiriza agati k'akazi na muntu ngo byatume ibitegereje abafungwa bigabanuka byashyikirijwe na dr sigiste vinyini muraba arongoye umugwi cndh hari mu gihe izo nyamiramabizi mu karere k'uburengero zari ko zimezwa ku bijyanye no kurwanya ibyo gufunga abantu bidakurikije amategeko twarabwiye andi makuru aho umunyororo w'imyaka mirongo ibiri umunyororo w'impaga nicyo gihe sentare nkuru y'igihugu ni mu rumonge yacira umugabo mu rubanza rw'ikibiriraho rwashashwe muri iyo sentare uwitwa Habyarimana Nesiteri akaba yarigiwe n'icaco kwicisha imbugita umugore wiwe icaha yaburanye yemera ibarabara naryo rihuza intara ya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 nitwa Ndayizeye Juvenal Ndiburavyo ndayizeje juvenali buraza yego yego nagomba mbaze kuri ibyo bintu byo kugurisha ibigori hmm. eh, muri komine mhm. abenegihugu twirimiye mhm. mbega none ibyo bigori umuntu wese azogenda bikeneye azobigura abironka ni umunyagihugu ariko atari umudandaza yego jewe ndi umwirimizi kandi nkeneye ko niriye wowe rero nk'umwirimizi nk'umunyagihugu muto atakora urudandaza Mm. uzogenda kuri komine mm. hanyuma ibikurikira uzoca ubimenya uhageze ni guhera ku munsi wa mbere guhera ku munsi wa mbere igiciro cy'igihumbi n'amajana abiri yego nibaze ko ata muntu azogenda ngo abibure oya umunyagihugu uzobironka kandi hanyuma eh, eh, eh. uwitwa kondakonda nyororo mhm. utikomera mugenzi uragwaza ukiza yego yabyumvise ndibaza ramba ramba nuko mugira ijoro ryiza radiyo isanganiro undi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe cyane ni akazina kanyu n'aho muherereye inzu nkunziza berenari berenari nde nkunziza berenari mu kayogoro nkuru nziza yego mhm. ikintu ntabwo nayo gushima turashima ibijyanye n'umushingano wa mbere yafashe turayishima mm. kweri kuko namwe natwebwe abantu dukoresha inzu mhm. imisenyi kweri yajya turi umutima mu nzu mm. uko utumye umusenyi umuntu wo kwikinga kweri yaguciye nawe ukiyumvira mm. kuya ingunguru y'umusenyi ibihumbi bitandatu bibaza nka mu kayogoro uwukura umusenyi mu mutindozi mm-hmm. bakatubwira ngo ibihumbi bitandatu yego akagura mu mwaje ati none mwe kumutuzimba kandi munsi nimo ukura hafi mhm ati twebwe na twebwe kuruzi baduca tagisi mhm ati kandi ngunguru itoro zibiri turi ha bitatu mhm none kweri turashima ingingo yafashwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta mm. nahore kweri bashaye ikindi kandi twashimye kweri bya kintu ca bija bintu vyo kwitanganyika vya vyandagara mhm. n'imikeke mhm. twabishimye kweri imana ashira nimuhezagire kabisa mm. ego nukuri turashima vyo twabishimye urakoze ijoro ryiza komera mutama mm. Burundi uri umuvyeyi abana bawe turi ngaha kubyemeza igikomeye si icyo abantu bakwita igikomeye ni cyo imana ivuga kuri haro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ni amahoro yego ni amahoro muri ko muraganira na niko bayaga niko bayaga yego ku mutumba wa nyabucuku muri komine buhinyuza iyi mm, ntara intara niya muyinga nyine mm. ariko kabisa ikintu nagomba mbanze nshimire leta y'u y'uburundi mhm. ikintu cy'uko yashyizeho yuko ari ibyo ziragura umwimbu w'abenegihugu mhm. ariko hagera y'aho yowusohora mhm. ikamanza ikibuka umwe yazana bya byimburwa nyine icyo kintu kweri nicyo gusima umuntu wari we wese yocyumva kweri nk'igihe byubahiriza bakagira bakabiha abenegihugu nyine babishoboye kubigura mhm. kubera ibyo ari byiza kabisa kubera irasiyo hagati mu gihugu yari ibaye ndase gose kubera nk'ubu tuvugana ikiro cy'intuzenye cy'ubududu budaseye ubu kigeze ku gihumbi ugura agafuna ko uza gucumba ni igihumbi n'amajana atandatu mm. umva ngaho kweri baba badufashije mm. ego kabisa ayo niyo makuru nashaka gushima kabisa ntibabikore neza nyine nk'uko babyiyumvire kabisa bubahiriza bene gihugu mm. ego yego ijoro ryiza sawa samugire ibihe byiza ngaho kuri radiyo sanganiro radiyo isangano ku isazi ibiri ku minota cumi undi munyuranye ku murongo aro aro aro tuyaga nande inde disimasi mu bukeyi mhm nduga ku ijambo gicushikirije ku makuru mwakurikiye eh, turashimye iyo mibu ya leta yo kuramira abanyagihugu mm. y'icyo kiro cy'ibigori igihumbi n'amajana abiri no mm. mu bukeye igihiro cy'ibigori cyari gisigaye kugura ibihumbi bibiri yego turashimira hasi iyo mibu ya leta yo kuramira abanyagihugu mm. murakoze ijoro ryiza amen ikiwe n'uturirimbo tw'inyoni akayaga gahuhera numva mfise ukweze mu mutima wanjye ehe umutwenzi uratambitse akazuba nako karaserutse nereje amaso hirya no hino mbona ibiyaya nabyo bihungabana ndabona amazu kikuje igihugu cyose ibendera ry'uburundi riduga ndabona amazu kikuje igihugu cyose saa zibiri n'iminota cumi n'ine undi munywanyi ku murongo alo alo <laughs> alo wi mwiriwe neza nagize mwiriwe mm, tuganira nande ah, ni butoyi toma butoyi toma eh, ngayi kirungu muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi kirungu nyabitsinda eh, mu ntara ya ruyigi yego gira icyo mushikirije yego rero icyo twashima mhm. ni kuri nk'abandi bose turashima leta nziyeyi kandi leta nkozi kuko iyo abanyagihugu abenegihugu iyo bari bagira icyo batakamba leta bahinganire ni ukuri barabyumva mm. ibyo rero turagishima kuko nitwodondora ibyiza badukorera nyakubahwa n'icyubahiro perezida yakoze uko bishoboka isukari n'igitoro bikaboneka yego ni ukuri turamushimira kabisa yuko yaba yumva ko abanyagihugu cyangwa amarira y'abanyagihugu mm. rero turashima iyo ngingo eh, yo gushyira ibyo bigori ku gihumbi n'amajana abiri abanyagihugu bironkera aho basuma mm. hanyuma rero nyakubahwa mumenyesha amakuru mhm. ejo bundi mwatubwiye ikijyanye n'urya mukuru w'ikinyamakuru iwacu hirya mm. ibintu byaduteye amakenga cyane ibyari byo ntitwabisobanukiriwe ingene byamugendeye n'ingene byavuye bikitwa kumenga yanyurujwe kandi ariho mm. rero twabasaba rero nk'abamenyeshamakuru namwe mumenyera ibintu kure mujye nimbarukire mu matumiza kimwe nimba kimeze ntimujye mutubwire ingene byarangiye mu zuba mukoze eh, muri make eh. nimba murakurikirana amakuru mwaranywe ko iyi polisi cyaramushyikirije umuryango n'abari bamuyoboye aho yakorera ego eh, bakavuga ko baragiye ibintu by'amasengesho nawe nyine adatahura uko byamugendeye muri make amakuru ni uko ubu yarashikanye mu muryango wiwe n'iyijandajandiye yego murakoze ijoro ryiza wese mugenzi undi munywanyi ku murongo aro aro mwiriwe neza aro ndabumva mwiriwe neza yego amahoro tuganira nande feridina muherereye he ni mu gisagara cya bujumbu Mm, mhm. igice mushikirije yego hama bwa e, mbere na mbere ico nohera ko ni iyo nama kuko mm. irari byo kumenyesha mm. amakuru numvise yuko bavuga bamwe bamwe ati abategetsi bamwe mu nzego ntibashobora gutanga amakuru gasanga hagiye kuvuga bagiye hatanze abavugizi ndabumva duga ku ijambo rero mu majambo avunaguye nuko bikwiye novuga yuko byoba nk'uko byahora hmm. bahora abategetsi kenshi bahurumbira kwitaba kuja kwishyura ku bibazo by'abanyagihugu naho bahora bagirisha egome hari intambwe y'ikugirisha umengo mu amezi atatu ko aheze ugasanga abavugizi b'inzego baragiye kuwemesha iganiro hmm. hagati mu gihugu yego ubu rero abategetsi ntibitabe hari ikibazo kanaka niba habaye ikibazo cy'igitora habaye ikibazo cy'isukari nta kibuza nk'umushyirangantego utazashobora guhaguruka akaza ku iradiyo akaba umutumire ngaho ku isanganiro hmm. nimba ari ikiganiro ku nama nimba ari mu yindi radiyo mu kiganiro iyo abanyagihugu bashobora kumva bakakura akanamubaza batinya ko bamushyirangantego ibintu bimeze gutya hmm. aho nta batajya baririmo na rimwe ntibitabe bareke bareke kugira gutinya none umunyesha ko agenda kurondera amakuru mhm. ndabumva ati genda genda genda genda genda gatoya uciye ku muvugizi Mm. umushikiranganji ngo ategenda mu bazi arababwira none gusa mhm. nawe kandi ari ngaho unye wenyene ko kare bahora bihagurukira ni igiki unye coba gituma badahabwa gutanga amakuru biba bikenewe ko abanyagihugu natwe tuyumva mm. yego yego ndabumva ikindi naco ibi muri kongo yego ibyo muri kongo navyo yuko ingabo bavuga yuko hariho ukuntu vyabereye muri angola mm. rero muri angora bavuze yuko emuveri twese za gushyirirwanisha hasi n'irimigwi yose yego none buriya kujya kuntu jewe babivuze mbega mumenya aho bahita ibihugu bingahe mushobora kutubwira ibihugu byaba byaritabye biri muri yandi abakuru b'ibihugu biserukiye bihurikiye umuryango wa afurika wo mu buseruko aha nyine mu karere bose bose baragiye Tanzania yaragiye Uganda yaragiye Uganda bati abakuru bigo batitavye bararungitse intumwa zibaserukira wa Tanzania niyo yarari wa Tanzania umega rungitse intumwa ariko mm. ari mm. rero mbega none buriya bajya bagwanye ko bari barashizeho bari baravuga bari bashizeho amasezerano mu mwaka wa 2013 mhm mm akavuga yuko ibyo bavuganye batigeze babishyira mu ngiro mhm. none ubu bagomba kubagira impunzi hagati mu gihugu ngo nimushinge hasi mugire tumwegeranije hamwe ngo bacungirwe na leta na muzi ngo bacungire ngaho mhm. hama hakaba hariho za efuderere numva n'izindi za yindi migwi yindi yo mu uganda yirwa irica abanyekongo yirwa ibasahura ibyabo badasoma n'uturima bashobora mm. kudutoreza mwebwe amenyesha amakuru y'uko emventura nayo ahica ikora uko canke ayiciye abanyagihugu kuronka n'uko mbona numviriza kandi nuko abanyagurwa iciye ahubwo bagira bakoma amashi bakayakirana amashi menshi atabwo murakoze kuza ko za FDR hano zari zaratuma zidusahura ibyatsi mm. nibaza ko bakuru b'ibihugu mu gihe bumvikanye ivyo ugarukana umutekano ivyo bafatira ko ni byinshi ni byinshi mugabo eh, nimba hari abashimye iyo migwi nimba hari abatayishimye ivyo igikunu kwa umutekano niko naregura ingingo bafashe mhm ndashima ahubwo yuko bariko bararondiriza mugabo ni inzira umuhari burya ugwana werekana tuje ngwanira iki ahubwo mbona yuko bokumvise leta ya Kongo bakabakata mu biganiro byose urumva ego urumva byose abo bakuru b'ibihugu nabo nyene barabibona kuko nk'indongozi barabona ikibereye kuri banyakubaha no kuri bose ndabako ndabakengurukira jewe mm. icyo umukuru agenye bavuganye sivuga ngo ndakigwanya mugabo nane nk'umunyagihugu ndashobora kuvuga ati ndakibona ukubunya kubera muduha ijambo ntawe turenganye ni byiza ni byiza umuntu utanga icyumviro ciwe yego mm. nuko bikuru nanjye mvuga nanjye si aho mpagaze mbona byogenda uko iyo migwari ubutaka bwa Kongo yo mu bindi bihugu mm. barayikura iveyo mugabo nk'umugurwa hano ubwo ati genda umunyekongo none ubwo mukoreye bamushire he mm. byose bazovyiga ababijejwe nta kibazo batazosubira kuba nk'uko byari muri bibiri na cumi bahitanye hakaba intambara y'ubugesera ugasanga abantu barahunze bamwe muri kongo mm. none bajya abantu nabonye baturira bagaturira ngo mm. babadiza ngo nabashikiye ngo umugwi w'abagwanyi iki none ngo zijya kutubera urwango abategetsi bako ni bazireke bumvikane twe turi umuryango umujye ngiye muri kongo mvuga ati aha ndisanzura aha ngiye mu rwanda ndisanzura sinicura yuko hari umutekano w'abantu bahungabana mugabo atawo atawo barenganije Ego Ferdina birumvikana nabo nyirumva barabibona kuko abo bakingira bose abanyagihugu. Mm. Haro? Ndabumva Ferdina. Duhakanya abandi. Abandi ego me buriya buriya burya ingwano nta nakimo yigera izana. Wo je murambona iyo iyo munsi kimaze imyaka irenga 200. Muri Somalia tumaze imyaka itagira kwingana. Nawe mubona umutekano urigera ugaruka. buriya gikuru gikuru nibiganiro ni buke buke ibintu byose nukujinama n'ingingo nuko Ferdina turabashimiye isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'ibiri undi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe amahoro cyane tuganira nande Gilbert Gilbert muherereye ngagara karitsiye nefu ngagara yego hmm. gice umushikirice ndakuvuga mhm. amagara y'abantu abantu bagura umuti muri farumasi hmm. rero ni kuri nk'umunyagihugu muto muto umunyagihugu muto muto ahanini yirukira kugura imiti muri farumasi hmm. ku mvo z'uburyo atagira mm-hmm. uko iyo agira ibitaro kanaka yego hari amahera babanza kumusaba ngo abonane na dogiteri usanga mm-hmm. rero kubera uburyo buke yashima kutagenda mu bitaro akigana kuri farumasi akitura umuntu adandaza farumasi mm. akamubwira ngo arwaye hanyuma akamuha uwo muti mm. rero rero hanini icyo nsaba nka leta nzi leta nkozi mm. yogwiza twa dutabo two kwivuriza ko kubera tujya iyo ugafise wituye umuganga kanaka mu bitaro arakumviriza ugasanga urishyura amahera makeya mm. ariko iyo utagafise hirya agatabo kabisa usanga bigusaba uburyo bunininya ntabwo atabuhari mm. eh, icyumviro cyane cyari icyo murakoze turabashimiye sawa halo halo mwiriwe neza halo ndakumva uyu akazina kawe uherereye he initwa sengiyumva fenise nkamvuka muri komine mutaha sengiyumva nde bureze nari nshimiye kubona yari batorohereje ko ibyo twebwe kuko tutosoma izo ntete mugabo gusa icyo mbona mu kubitanga bizohava bigona bakorera akamwana bake kuza baracunga barabe ntagiye baza baca ku ruhande bagira ntibatanye nk'igiturire mbona nyine nagomba nshimira kubona bahasobanukira ibiciro nyine by'izo ntete sawa sawa ijoro ryiza iwacu Halo? Bizimana imishiha. Inde? Bizimana. Bizimana. Mhm. Bizimana ga telefone ntikamworohereje ngira ngo aje kugaruka. radiyo isanganiro ikiganiro ni gira icyo tukaba tugeze ku isaha ibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itanu n'ubu nyine twakira banywanya aho muherereye undi munywaye ku murongo aro mwiriwe neza mwiriwe na kanyu oho niba munywanyi agatelefone ndumva ko katabyoroheje alo alo bintu n'imana yanjye inde ndakumva ariko uvuga akazina kanywa ninde hano ndabumva hano ndabumva bitwa bintu n'imana yanjye nkaba mvuka mu ntara ya kayanza muri komine murudo ariko ndi mu gihugu cy'ububanyi ngaha muri kongo mm. bashaka gushyikiriza icyiyumviro ku bijyanye n'ibyo bigori batanze ku izere imeze neza yego ariko bajye barabe baranasasura abatanga ibyahumbye abari bafashe babireba cyabonye bivanye no kumwene batanga amahera nk'igicurire bazakumwene babitanga hama mm. ikindi kintu nashaka kuvuga ko n'ikijyanye n'igitoro mm-hmm. ikijyanye n'igitoro boraba ukungene abantu bose baba bwigenge bakakirangura kuba kubera aho usanga umuntu afite amahera akifuza kurangura digitora ariko mm. kubera umunsi arinda gusaba hariya na hariya mm. bikagorana hano ku bwigenge bwo kutirangura mm. rero biba byiza bahaye intuduhe eh, abenegihugu bafite uburyo bwo kurangura igitoro mhm. bose bakakirangura bakabaha isoko yego umunywanyi yashikirije amakuru yakurikiye nuko gusaze bizenze kuri mirongo ibiri n'indwi nabyo isanganiro ari iwanyu ni ikiganiro gicushikirije hano hano ndi juvenali ngarutse iburaza juvenali iburaza yego mhm. jewe ahanini basha umenga amara n'inda yanjye urumva mhm. ikintu nagomba nongeye usubire mvuge kwa urya mwimbi w'ibigori mhm. barabe kweri ababijejwe abadandaza ntibazotugirire nabi ngo bice mu badandaza yego mwene gihugu kugira yagishoye ategure nyene kurya igiciro ca leta mm. yego byose muzubifashamwo nyene namwe ntimuba muziranye none na cyane cyane nta muntu atazi umudandaza aho ngaha mu ikomine mm, rero namwe muzofasha tuzofashanya tuze turaraba mugabo nagomba intwaro baze baraturabira abadandaza kubera ubu mm-hmm. hari inzaraga mu bene gihugu mm-hmm. hari inzara kabisa mm-hmm. ntagire uwikika mu kiyita ngo agende arangura ibiri ijana cyangwa ibiro amajana atanu kandi hari umwene igihugu abuze n'ibiro bitanu atanu amuhera kuki mwabyumvise mm, yuko atawuzi urenze ibiro mirongo itanu eh nuko hanyuma kwajya ngo nayo igitoro mm. barabe bahinyanyure barabe bahinyanyure kuko ino muri interview twasuye kubura akayisasi kabisa mm. barabe barabe ingene byogenda yego ramba mugenzi murakoze turabashimiye ikomeye haro Halo, ku isazi ibiri zirenze kuri metero Halo? Mahoro. n'umunani haro amahoro cyane ni manyusi ubanza mu kiziru nakomeye mvuge ko kicanye nk'ikibazo cy'ibigori Mariusi? manyusi manyusi yego aba imvuga ibingiro kito bico cyabiri nyine kuko twebwe tugeze ahanyerera mutara mm bashe bagikorera kuko nyene nkomeza y'ababirongoye ari ubantu bazoyikorera kuko nyene vyodufasha cane mm. ego saba murakoze murakoze namwe turabashimiye komera Radio Isanganiro ndi munyaye ku murongo allo allo allo allo mwiriwe neza allo ndabumva ndabumva allo umunywanyi turi kumvikana ngira ngo telefone iwe amahoro amahoro cyane ndabumva ndabumva umunywanyi turi turumvikana radiyo isanganiro undi munyeko murongo achei yawe bukeye oya mugenzi nta kigera eh ufise ikibazo nyabaki mari kurazi ko nsanzwe ufise cooperative ndongoye yabitse hariho umwe mu banywanyi ba cooperative yitavye imana eh. none dufise ibibazo mushingura twomushingurana iteka mm, yo ore mwana wa mama none ndakubaza wandikije abanywanyi bawe muri eko iteka oya ivyo navyo nibiki mm. ekoshuwa ituzaniye asiranse nshasha ariyo ekoshuwa iteka ekoshuwa iteka rero ifasha gushingurana iteka umunywanyi mu gihe yitavye imana gufasha mu bijanye n'umugigo wo gukaraba ikanatanga ikimanzi cyo gufata mu mugongo abasigwa ekoshuwa iteka iravuza kandi umunywanyi mu gihe agize impanuka mashyirahamwe amakoperative amashuri yisumbuye n'aya kaminuza namwe mwese muhurikiye mu migwi itandukanye amasosiyasiyo eka mbere n'umuntu wese ku giti ciwe mwese nimutangwe kwiyandikisha muri muri assurance eco shua iteka mu kwiyandikisha koresha umurongo wanyu wa ekonete wanditswe kuri eco cash hama uvyonde akanyenyeri amajana ane akanyenyeri gatandatu akadirisha uhitemo agaseke wipfuza yega yemwe murazi uburundi kibare cacu imamwibahari nini abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara waba ubonye rimwe agenda atamacumu Chimaguisois yeah. show. icyo abantu bakwita gikomeye ni imana ivuga kuri buri gihugu cy'amata n'ubuki nabyutse kare mu gitondo giwe radiyo isanganiro ikiganiro ni gishyushikirije muracari kumwe na jean marie mayonga muhinga bw'ibyuma ni ansel mirambona ubundi munyuranye ku murongo alo alo alo eh, muhaye muyaga na jamari jamari ya muherereye ga jamari ikirungu mu ruyigi ajya nyabitsinda kirungu ruyigi yego ngira hmm, icyo mushyikirije rero ngira icyo nshyikirize hmm. nugomba kubabura ko bado isangano bakazutugize ntitayumva neza ijya mu bindi bihugu niyo hmm. mana sazavi ntitukivugana kubera ko usanga iradiyo yaguyemo ibindi ayandi maradiyo yandi niyo maana usanga bariko baritaba uitaba aro aro umenga ntimwumvikana kwa sababu ya radio yandi asoga yamo mm. kuri mu dutunganirize kabisa nababijejwe bavyumvise mu buhinga bw'ivyuma eh murakoze cyane ijoro ryiza Radio Isanganiro ni munyoye ku murongo aro mwiriwe we neza akazina kanyu icyo kintu mu nderama inde icyo kintu kiribera mu nderama kiribera mu ntara yahe bo kamere bikimenya nta kitoki muci bitoki ego mhm ngira cyo mushikirije ku makuru mwakurikiye cyo zikije na makuru numva mu mutwe ubanyabo nabo utanga kahengwe ukahawandi amahoro abazuku amahoro bakirera mhm ego mukuri tunite ndubumenga sikirenga ariko amakuru yari yakurikiye yari yagize icyo ashikirije alo iyo radiyo iyo radiyo yigize kure turenda bibutse banywanyi aho muri mugira mugire icyo mushikirije mubanze mwigizeyo uturadiyo mumufise impande yanyu kuko bituma amajwi agenda asubira yisubiriza undi munyura ku murongo alo mwiriwe neza alo ndabumva ndabumva ndabumva alo alo munywanyi turiko turumvikana alo alo alo ndabumva alo umunywanyi turi ko turumvikana sinzi ikibazo afite kuri telefone yiwe genda wumva ariko we ntanyumva alo alo ndabumva ndabumva munywanyi alo muwinga buhinga bw'ibyuma umunywanyi ko turumvikana mu minota mirongo ibiri gusa tuza tugeze ku isaha zitatu uno mwanya nk'uko mwabibise ni umwanya w'ikiganiro gicushikirije gicushikirije mutubwira ku bijyanye n'amakuru mwakurikiye aje kuri radiyo isanganiro ubundi munyuranye ku murongo aro mwiriwe mwiriwe tuganira n'andi mfashe ibyayo inosa wo ku mutumba wa magamba jonathan mfashe ibyayo inosa inosa mhm. mu ntara yahe ntose ndumva utuyinite ntitwara ikirenga ngira ngo arazawugaruka ubundi munyayi ku murongo aro aro navyutse kare yesu ukweze mu mutima wanjye ehe umutwe umutwenzi uratambitse akazuba nako karaserutse nereje amaso hirya no hino mbona ibiyaya nabyo bihungabana ndabona amazu ukikuje igihugu cyose ubundi munyaye ku murongo alo alo umenga amatelefone y'abanywayi ntariko arabyorosha abagize ikibazo cy'utuyinite abandi nabo biracika alo alo ndabumva yego tuganira nande nazenga tade muri komine mbuye tade muri komine mbuye yego tade dugira icyo ushyirije ku makuru mwakurikiye kuri radiyo isanganiro amakuru numvise reka mbere kuri uno munsi ku byerekeye bijya bigori leta yavuze ko yoguru isoko yo kubyugurura mm. ikigira ko itubwira n'ibeye nuko numvise umenga ibeye ni ndende kandi abanyagihugu dukenye eh, ariko urumva ko ku izongo byari bigeze ku bihumbi bibiri halo eh, yego wumva mm. agatelefone itadenika ariko karabyorosha habaye habaye akavuyeho ku bihumbi bibiri mugabo urumva nta hmm. leta yari ikwiye kukibidusha ku magana umunani cyangwa amajyane hmm. mbega turakenye kandi yatubishye hmm. nyine yego mbona ibiyaya nabyo bihungabana radiyo isanganiro ku isazi zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'itatu alo alo mwiriwe mwiriwe mm, tuganira n'ahandi ndayisaba karaperi ikabarore imugera ndayisaba eh, karaperi batihazira sadiki karaperi mhm, muherereye bagire tumanze dushimire leta muherereye karave ikabarore mm. mu ntara ya kayanza yego bwica umushikirije rero yego twagomba tubanze dushimire leta ukuntu yitaho abanyagihugu yego ni byiza yego dutwa ibiciro by'ibigori turumva neza ko yagize neza kubikorora hano nyine ikaba ari iwacu dufite ikibazo twebwe ntabwo bashobora gufata ibyo biciro ngo babyubahirize mhm, kubera kubera yuko nyine nk'abadandaza iyo babiranguye hmm. badandaza uko bishakiye kuko nk'ikiro cy'ifu y'ibigori ni kabarori iwacu kuko hmm. kiragugwa amafaranga ibihumbi bibiri na magana atandatu hmm. twebwe rero abanyagihugu turarushe kuko muri make leta yari ikwiye kugera nk'ikabarore n'uburebure bakajya bareba ibibazo bimwe bimwe mm. kuko kabisa ibiciro byarengeje byarenze kuko unarebye no mu mabu na bijya binyobwa bya bararudi byajubutse birarenga igiciro mhm. kugeza yaho icupa ry'ikirere sigaye kugura ibihumbi bibiri n'amagana atanu yego icupa rya musiteri rikagura ibihumbi bitatu n'amagana atanu mm. ibyo bintu birarenze rwose nibarebe ukuntu bobitubwiramo leta turahita tugendeye mhm. kandi nta idashoboye yego wasaba yuko abagejwe intwaro boza baratembera ikabarore bakemura utwo kibazo kimwe kimwe duhanze abanyagihugu murakoze mm, ijoro gihitse ababyumvise abijejwe nuko natwe turabashimiye eh, undi munyuranye ku murongo hano halo halo halo umunyuranye turi turumvikana halo ni ku isanganiro yego ni ku isanganiro sitani mu gashoho inde sitani yego mu gashoho yego igihe cy'umushikirije nashaka gushyikiriza mhm. kijyanye n'ibi bifungurwa rero mm. kuva mbutse sinari bwaboneho ibintu biduga nk'uku mm. nagomba gusaba leta mhm. ko yogira ikidufashije yego kabisa ikaraba ingemeye ibwira abadandaza bamenyereye kurangurira ibintu hanze mhm. ikaraba nyine yobagabanya amakori mm. yego eh, kugira ngo ibifungurwa eh, bidusahiriye yego eh, ahandi turabona yuko twarengewe yego uburyo dufite si ikirenga mm. yego kabisa nyene leta twazi ko ari umuvyeyi wabo wose mhm. iraba yogabanya ku makori kugira ngo natwe tworoherwe yego murakoze ijoro ryiza namwe mwiriwe mahoro akazina yego ndi feridina ngarutse gatoya feridina mhm. oya sinheza sinheza ah, naciye kuri zigisi abandi barabacu barondera ku zindi hanyuma hmm. nuko izo nabyo bya ikigo anagesa kijejwe kwegeranya imyimbu wavuze ko azogurisha ku gihumbi hmm. n'amajana abiri mhm. novuga ati ntaworeka kubishima hmm. ariko nkaca nkavuga ati nibwo bavuze ko bitebeza gushokera amakomine ine kandi kanatsinda na jesuru ndagusomera mu ikomine ntangiye komine yanjye itashikiriwe ndimwe mm. ngabo igikuru bace babirayo bikore neza mhm. ntihagire abadaraza bikika mu kiza ngo baze babigure yego mu minwe y'abakuru b'imitumba na na na na na dufata n'abanyumbako mm. umukuru mutumwa amubwira bati daba wewe ugire urutonde ku bantu b'iwawe utwara babibona bashoboye kuza kubigura akazana intonde hmm. kugira ngo ntihikike inyuma badahandaza ngo bace bahinduka kubishora mu isoko mu nyuma barabinyegeje ngo basubire kuzimba abantu kama hmm. ibyo nabyo by'imiti nabyo oyansubiye inyuma gatoya ibyo kuryo by'ibidandazwa nyine mhm. ah, ntusaba ko leta yogerageza nayo ikaraba akaryo yogira yokura ko amatagisi ibidandazwa biva hanze hmm. kugira ngo nabyo byinjire ku bwinshi mhm. hama uku kuzimba turabe yuko byogabanuka yego kubera ko urabona yuko ibigori bigeze ku mahera menshi cyane umuceri ku mahera menshi birage ku mahera menshi hmm. ndabumva yego nibyo bakwiye kugerageza bakaraba ko ukura kw'amatagisi hama bahereza imiti nabo kwa muganga n'ukuri batabwiwe na muganga yewe hmm. nta muti noza gutora nta wandikiwe na muganga ngo ndiko ndaja kuhumira kabisa mhm. ntibagerageze bashikiye umuganga umuganga arakwandikira umuti akavuga ati gura uwo muti ukagenda kuwugura urashobora gutusiguza aho uguriye ingenzi mhm. yo kuwufata yego mugabo muganga yawukwandikiye mhm. kubera ko bisanzwe ni bamwe usanga ngira ngo bagura niya magenda ugasanga ahuye n'umuntu ati negenda nimba urwaye kugenda anye umutuku rero nicyo gituma abantu ntibirukire kwa muganga uburwayi ariko bwatumize kubikora bakomeye mm. biye hama nkaca ntera kamo eh, ukunye leta yagize akaje yuko inama koko y'umwuga wo kumenyesha amakuru mm. nuko n'amaradiyo yose yuguruwe kuguruka tugerageza kugurugwa kugira ngo turabe yuko yoba ya demokarasi koko nyene kandi topfa mm. ngo demokarasi ntihari mugabo zijana kwijana kugira ngo demokarasi zawe impunzi zose zihungutse mm. abapfungiwe ubusa bose bapfunguwe mm-hmm. kurya umushanganje yabivuze abapolisi bapolisi bavuga yuko ngo bafite uburyo budakwiye nta muntu buryo buryo budakwiye bwo gufunga umuntu amurenganye amushire yatagenda yiraramira ati mm, atanze amakuru menshi yakurikiye turagushimiye tukaba tugeze ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu ikiganiro ni gira icyo mukurikira kuri radiyo isanganiro ku minsi yose ya gatanu kuva igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gushika igihe cy'isaha zitatu halo eee eh, nari ngarutse nari na telefone ntikumvikanye neza ninde izina muherereye he nitwa reyandire reyandire Deyandire eh. muherereye mperereye ndi muri kongo ubu nyine ngaha hakurya muri kongo yego gira icyo ushikirije rero aho twashaka hmm. gushikiriza mhm. ku bijyanye n'ibyo bigori batanze kwiyobeye byadushimishije cyane hmm. ariko rero byiza ni uko boraba ukungene byotangwa mhm. kubera ari abadandaza baca bikika mu kiza bagatanga amahera bakaza bararungika abantu kugira babifate babibahe mm. byiza rero bicungera nyine neza hano mhm. ikindi yego ni ku bijyanye n'ibintu by'urudandazwa cyane cyane ku bijyanye n'igitoro mhm. igitoro turabona mu burundi kenshi na kenshi kirakunda kuza kirabura rimwe rimwe mm. ariko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yabikemuye byari bimaze iminsi bimeze neza pe mhm. ariko ikindi kintu nubona bocobaho muri icyo gisata cy'igitoro kugira ibintu bigende neza halo ndabumva kugira ibintu bigende neza mu gisata cy'igitoro njye mbona yuko nk'umuntu uba ufite umutahe mhm. na igitoro mu burundi kugira mhm. ibintu bigende neza bamurekura akagishikana mu burundi hama nyamama ari amanuze yariha muri obeyeri mm. akariha ariko bakavugira ijambo bagishikana mu burundi hmm. urashobora gusanga ngo hari abantu ngo batsindire amasoko yo kwinjiza ibintu mu burundi gaca mhm. usanga hariho n'abandi bifuza kubyinjiza hmm. bica bigorana rero abantu binjiza ibintu mu burundi bagaca baba bakiye kubera izomba yego ni leta yuko borekura bagashyiraho itegeko rikurira umuntu wese afite ubushobozi bwo kwinjiza ikintu mu burundi akacinjiza mm. amabeyeri ikamurihisha mhm. ariko ikintu cyamaze kwinjira mu burundi hama mm. ikindi kintu nashaka kubaza yego ni igituma abanyakaranza baguma biyahura ko bari bavuze ko bagomba kubitohoza ntiturumva icyo basizeko ngira ngo ababijejwe kumbure niba amara kubitohoza neza bazoheza bavuge icyo bivako eh, eh. nukurindira ayo makuru natwe ntituraronka ariko ntitwaronka muzoyumva sawa sawa ibyo sekirite ntituzazane muzashobora kubishyikiriza twumve mm. icyo bizaba turabashimiye reyandere mugire ijoro ryiza sawa sawa ubundi munyonyi ku murongo ari wo yeee ni amahoro n'amahoro cyane yeee murakomeye turakomeye naho jena abibutse banza musore mwibutse abanywanyi abasha kuko bisanzwe ni munengo mhm, munengo yego umugabo kweri hari ibintu bitagenda neza kweri byanse byanse byanse isanganiro kweri nk'ibihiga yemwe isanganiro nzemerewe kwiyumviriza ku wa mbere n'uwo mm. munsi kugeza umunsi hano isanganiro asubira kuvuga mu ntara ya ruyigi aha karudi karusi yego nukuri kweri muramutugerageze kweri uko kuvuga amakuru yanze ku nyota eh, ntimuyumva koko oya nukuri kwimana ndayiruka ku munsi mm. wa mbere aho yego bure muramutugerageze uko mm. sinoshikiriza amakuru yanze kunyota kandi ntagize kuse ntayumvise nabirumvikana eh nayo numvise ku yindi radio nawe urumva yuko ivyo nivyo ukunda mm. mwakurikiye iwacu mba si byiza murakoze murakoze mu buhinga bw'ibyuma babyumvise bazobiraba hanyuma mushobore gusubira kuyikurikira neza yego ni ukuri muhamukoze yego murengo reka tubashimire yego murakoze mubwire ijoro ryiza halo amahoro cyane tuganira nande nimpagaritse uruyengero nimpagaritse ibuyengero eh n'abagushikirija mhm nakijanye na sumata kijanye kijanye na sumata sumata ego mhm twebwe leta yaradufunze umwaka wakoze tuyikorera tuburyo ko leta yatwitiye ngo turabe ingene bizogenda aho kugira ngo Mm. ntibahembwaga mm. mm. atatu niho bimeze gute ko leta yikura n'amuzika abakozi babikorera rimwe n'abatohera numva rero icyo tuba tugiye kuyangira kuko tubaze ntitubona ingene twe byohereza amafaranga barasanzwe n'abakozi bato bato barabira mugabo niyo impagaritse ayo makuru muri kubatubwira sumate ndibaza ko twe atatwiga tubashikiriza nyamara yashikiriza nuko madigiti na mutanzo cyangwa umurongo mm haheze igihe kuko zewe kandi kitatu kibahagaritswe mm umva rero nuko akira iragesanganira atuma mu hmm. kugura ujya twese ibyo bidafite yego hano ikindi gikiriza ni uko twebwe twese twabitse tubisona mutwitabe sinzi igituma hariho ibi rero usanga bitabyorosha eh, yego birashika ugasanga telefone kumbure ntirikigenda neza yego ni ukuri mbaraba kuko ugasanga bitwarwa n'abantu gukora muri komisiyo ugasanga abato bato twashyikiriwe rero nibaze rwose byaba kugira ngo abantu bose hmm. abajejwe nk'abo babyumvise nuko turabashimiye halo ku isaha zitatu zibura iminota itatu gusa twakira umuntu umwe iganiro duca tukirangiza halo mwiriwe neza akomeye yego turi aho namwe n'amahoro inde turashima imana yego niwe gushima ni byiza cyane akazina kanyu naho muherereye izere mu kanyosha inde dezire mu kanyosha yego dezire mu kanyosha yego yego amazina gushyikiriza ibijyanye n'ibyo koraniro y'abajonalize nyine abamesha amakuru y'igitega mm. numvise barimo mu ibintu nyine bitagenda neza cyane nk'ukuntu mukeneye amakuru mutayaronka cyane mhm. banagomba nk'igisabo nyine nk'abajejwe gutanga amakuru yego kuko boza baraba mu nzego zitandukanye nyine bitiriwe birabagora kugira mm. bene gihugu nabo turonke ibivugirwa mu kiganiro bitandukanye cyangwa mu ntara mhm. tucageza abacu wanjye mu gacitegeko yego amwizaye n'ibyo bigoye none abanyabujumba zuronka uburenganzira bwo wo kubigura na ruho tutarima ryaroze inkuru tuyishorera yumva bizoherera heza abanyabujumbura ngira ngo ikibazo cyawe kizokwigwa mu nyuma ubu bazokorera mu makomine aho nyine basanzwe baratanze umwimbu urumva nta rwumva nizokoroherwa rero twe twaba twaguze ikiro kibuga abanza bigeze kuri na hatanu urumva hmm. rumaze gukubishwa cyangwa gusekura biravana ukuntu umuntu abyumva tuguma hmm. twazinze urumva tuguma twazemewe ntakundi ngira ngo nabo kumbura bazoroba ingene baborohereza urumva umwimbo ubonetse mu gihugu urumva twebwe tuzajya twasi n'indaro i bujumbura burabana twebwe bakadashobora turegerera tukava hmm. nyine apfungana make urumva ikiro sibigori urumva bimaze kugera ku bihumbi bibiri urumva n'amahera menshi urumva biragoye umuceri wo urumva n'ibanga yoyo mhm. umuceri ubaye bawugeze kuri bitatu n'indi ubona umuntu nyine w'abantu basanzwe ego mugana yabonye n'ubundi acyaribonera ko karabonetse kubera ubu hari imiceri iva iyo hanze ndabona iri biraza bwewe kandi ndabona umuceri w'umurundi nawe tuba ugeze ku mahera menshi nabyo tuba ugeze nko kuri bitanu mm. baraye kuri ubwinshi ku bwinshi kugira turaye ko kabisa gatatu yego yego mm. ama n'abarambiye mu gihe ryiza kandi n'isabukuru nziza ndahiwe ndibaze ukwezi muzima bandanya mugashinya murakoze desire turabashimiye natwe nawe amayunga ijoro ryiza nuko rero nk'uko amaze kubyumva desire niwe aciye asozera kino kiganiro reka nusubire nshimire abanywanyi mwese mwagize icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro shimire na anselme irambona niwe uri kubafasha mu biga by'ibyuma jean marie mayonga niwe mwari muteramanye muri kino kiganiro suri ndabifurize mwese kugira ijoro ryiza gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ibyo ego gira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo y'isanganiro mu kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe buri kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije